te gaan ondersteun daar. Vriende, die afgelope week toe ek nou begin met voorbereiding en ek die boek uithaal om daar uit te werk, het ek baie gewonder hoe lank sal ek nog kan preek uit hierdie Bybel uit? Ek preek nou al 35 jaar. Is daar iets nuuts wat ek kan ontdek wat ek oor kan preek? Is ek kom nie al opgepreek nie. En dan elke keer as 'n mens by daai punt kom dat jy wonder dan dan is dit so is dit so ehm um, duidelik hoe die Here die wysheid daaroor gee dat hierdie woord onuitputbaar is. Hoekom? Omdat dit die gees van God is, die gees van Pinkster, die Heilige Gees wat hierdie woord in elke konteks weer kom waar maak. En dis so wonderlik. Vir al hierdie gedeelte wat ons volgende gaan lees, as ek nou dink hoeveel keer ek hom al gelees het en hoeveel keer ek hom al gepreek het. Ehm um, en elke keer is daar sulke nuwe kante van hierdie ek wil amper sê van hierdie diamant wat na vore kom. En dis nie in die teks self nie, dis in die Heilige Gees wat hierdie teks neem en wat hom van toepassing maak op ons lewens, waar ons aangekom het op ons konteks en daaroor bly hierdie woord relevant vir vandag. En daaroor hoort hierdie woord sentraal ook in ons gereformeerde tradisie op die kansel in die middel want dis die instrument wat God gebruik om in te spreek in elkeen van ons se lewe. Mag ons vanoggend as ons hierdie baie bekende gedeelte in Romeine weer lees, mag ons soek na hierdie nuwe aspekte, nuwe kante van hierdie diamant en hoe die Heilige Gees dit ook vir ons ontsluit. Kom ons bid saam. Ja Here, dit is u woord. Dit kom uit u hart uit. En as ons die bladsye van die Bybel die papier bladsye hoor as ons daarin blaai dan weet ons ook Here dis maar net spreekend van u lippe wat in beweging kom u stem wat in beweging kom om vir ons elkeen waar ons aangekom het in ons lewe te kom bedien te kom inspreek in ons lewe en dankie daarvoor Here dat dat Romeine 8 nie maar net 'n eh, 'n vuil gevatte gedeelte in ons Bybel is nie omdat dit so so baie sê nie maar dit ook vandag die boodskap is waardeur u met elkeen van ons hier wil kom praat. Dankie Here dat ons in 'n tydperk na Pinkster kan dink aan die Heilige Gees. Dankie dat hierdie Gees van God wat uitgestort het is, is dat hy nie onaktief iewers sit nie maar dat hy aktief besig is om in ons hierdie waarhede tuis te bring om vir ons te leer soos ons ook vanaand eh, vanoggend gesing het om vir ons te leer in die waarheid om vir ons te wysheid te gee en om vir ons te begelei Here dankie vir elke diens wat vanoggend hier plaasvind op hierdie kampus ons vra dat u regtig in in die woord sal kom en dat u vir ons sal kom kom aanspreek en bemoedig en aanspoor om op hierdie pad van geloof te loop. Here ons bid ook vir so baie mense wat in hierdie tyd sonder hierdie woord lewe wat 'n ander lewenstyl het wat nie onder beheer van die gees is nie. En ons vra Here dat U op wonderlike sagte maniere na hulle sal oorkom. Hulle deur die gees tot oortuiging sal bring om oor te gee aan hierdie lewende God wat ons dien. Ons bid dat U ook sal wees met ehm um, die leraar wat beroep is. Here, ons het 'n paadjie geloop in die proses. U het vir ons so baie uitgewys en vir ons so baie geleer. En daaroor bid ons ook vir Renay in hierdie tyd, Here, dat U so vir haar sal vashou ook in die groot besluit en moontlike groot verhuising. Dit vra ons terwyl ons pleit dat U deur die Gees vanoggend met ons sal praat. Amen. Romeine 8. Ons gaan vanaf vers 12 eintlik lees, maar daar's net so twee versies wat ek wil onderstreep in die begin. Ek onthou uh dis een van die gewilde teksverse. As jy die wet gelees het en jy kom by die vryspraak na die wet, jy altyd verwys na Romeine 8 vers 1, daar's dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Want die wet van die gees wat jou aan Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. En Paulus gebruik hierdie sterkstelling van vryspraak in die Here Jesus om uiteindelik dan ook tot hierdie hoofstuk te kom wat ons baie keer na verwys as as die hoofstuk van die Heilige Gees. Die hoofstuk wat handel oor die uitwerking, die die inherente uitwerking van die krag van die Gees in ons lewens. So 'n paar versies wat ek net wil onderstreep voordat ons by ons perikoop kom. Vers 6: Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, uh, bring lewe en vrede. En dan vanaf vers 9 Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van die uh op grond van God se vryspraak. So belangrik net om te let oor hierdie uh gesamentlike funksie van die van die seun en van die gees in die lewe van 'n mens. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde, omdat die gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom broers, staan ons onder 'n verpligting. Dit is eintlik ehm um, is eintlik 'n eh, die Engels sprekende vertaling hiervan is you under a duty nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te leef nie. As jy die lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan jy die dood tegemoet. Maar as jy deur die gees 'n einde maak aan jou sondige praktyke, sal jy lewe. Ek wil daai een versie aan die einde van hierdie daai een gedeelte, een sinnetjie net onderstreep. As jy deur die gees 'n einde maak aan die sondige praktyke sal julle lewe. Hou bietjie vas aan daai deur die gees. Almal wat wat hulle deur die gees van God laat lei, is kinders van God. Die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en sal julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Wat beteken Vader? Hierdie gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders kinders is, is ons ook erfgename. Erfgename van God. Erfgename saam met Christus. En aangesien ons ook deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Sover. Vriende, ek wil vanoggend so 'n verhaaltjie vertel uh uit my eie verlede uit Soos meeste van julle weet, het ek in die eerste deel van my bediening as predikant het ek in die Suid-Afrikaanse Polisie eh, diens ge uh, diensverrig as 'n kapelaan. Um spesifiek dan hier in die Kaap in 'n baie moeilike tyd vir alle gemeenskappe. Hierso so in die laat 80s voor die verkiesing voor klomp dinge gebeur het, was dit maar was dit maar 'n moeilike tyd. En het ek die voorreg gehad om elke Dinsdagoggend half 8 by die onluste eenheid te gaan soos hulle dit destyds genoem het 'n godsdienstparade te hou. Dis maar oordeenking, gebede, so kort boodskapie. Ehm um, en was dit altyd wonderlik geseend. En hier iewers in die laat 80's, ek kan nie presies onthou watter jaar dit was nie. Minister Adrian Vlok was nog die minister van polisie. Toe uh kry ons die versoek van die BBC om 'n dokumentêre program oor die polisie in die Wes-Kaap te kom doen. Wat uh die bevelvoerders en die minister toe goedgekeur het en dit was 'n wonderlike ervaring daai eerste paar weke van saamwees en hulle het 'n eh, hulle het oral dat hulle skote geskiet vir hierdie dokumentêre program um, en die ouens het lekker saam met hulle ontspan en gekuier en uh, dit was eintlik 'n lekker atmosfeer en ons 'n groot verwagting gehad van die uitkoms van hierdie van hierdie film of van hierdie dokumentêre program. En hulle het ook in die proses gesê maar kan kan hulle nie een van hierdie godsdienstparades kom afneem nie. Ehm um, waar ek dan met die klompie onlus polismanne en vroue praat en met hulle die die woord deel wat ons toe voor ingestem het en my teksgedeelte was hierdie teksgedeelte. Dis hoekom ek vanoggend verwys na dit. Hierdie teksgedeelte wat wat handel oor die gees van God wat ons in 'n ander lewenstyl inbring en wat vir ons uiteindelik laat sê Abba Vader. En ek het dit met met erns en met deernis vir hierdie klomp polismanne gedoen gedeel en en dis opgeneem en so 'n paar weke daarna kry ons 'n oproep by die minister se kantoor dat net sê vir al die bevelvoerders, dis groot moeilikheid. Die BBC het hierdie ding totaal misdraai uh of omgedraai en en en 'n baie eintlik 'n baie negatiewe konnotasie daar gegee aan wat dit wat dit wat hulle ervaar het in die Kaap. En ehm um, die film uiteindelik toe ons dit sien, die dokumentêre program, ons kon, kon dit ook te sien kry, was die was die titel van hierdie van hierdie program was The Children of God. En dan is die eerste paar skote waar ek praat in in in Engels en sê wat but you are the children of God en dan gaan die kamera dadelik van daar af na eh, 'n uh, groot skaalse um, ehm, ek wil amper sê bloeddorstige optrede van die polisie soos wat jy dit daar sien en ehm um, en dan weer terug by die by die woord en uiteindelik in die kommentaar daaroor sê this godly mandated police officers in Western Cape wat onder hierdie elisie is van hulle hulle doen dit as kinders van God en tree hulle so op en in elk geval die film was wêreldwyd ge, gewys veral in Engeland en uh, het ons nogal redelik atmosfere doodslaan rondom dit. Hoekom ek hierdie verhaaltjie vertel is omdat ek baie baie daaraan teruggedink het teruggedink het toe ek voorberei het ook vir vanoggend en en dit wat ek eintlik wou kommunikeer aan hierdie polisie mense in 'n bepaalde konteks in ons land in bepaalde blootstelling wat hulle gehad het in hoë onluste. Elke elke uh week het ek een of twee polismanne begrawe as gevolg van net hulle blootstelling aan 'n aan 'n woedende wêreld en omgewing. En wat ek uiteindelik bedoel het ook vir hulle gesê het maar maar as kinders van God het jy iets anders. Dit gee vir jou 'n bepaalde sekuriteit. Dit gee vir jou 'n bepaalde manier van dink. Dit plaas vir jou in 'n sekere uh liga van ek hoef nie onder vrees te lewe nie. Maar ek kan my polisieeringstaak en verantwoordelikheid uitbring nie dat dit altyd gebeur het nie. As ek 'n kind van God is, dan ontvang ek 'n nuwe waardesisteem. En ek wil later vanoggend wil ek net weer kortliks ietsie verwys na hierdie na hierdie insident, maar Ek wil miskien by 'n paar kinders sien hier is daar 'n paar wil ek begin. Dis daar 'n bietjie mooier preentjies as die vorige preentjie. Is dan minder gewelddadig en uh, minder aggressie. Wat sien julle op hierdie preentjies op die skerm? Wat is dit? Wat is dit julle wat wat julle raak sien? Wat wil hierdie preentjie sê? Enige een wat wil probeer? Iemand anders? Dis 'n dis 'n situasie van van oorgee, né? Dit sien julle. Dis 'n situasietjie waarin ons baie keer of julle as kinders of ouers dat ons dat ons in so 'n situasie beland van van oorgee. Trouwens, ons praat baie daaroor. En ons sing selfs daaroor. Ons sing selfs in die kerk I will surrender. En dan verwys dit na 'n paar goedjies as ek as ek daarna kyk, uh na hierdie preentjies, dit dit praat van oorgee, dit dit praat van opgee. Of jy jy hys die die wit vlag nê, nee, dit wat hulle gedoen veral in 'n oorlogsomstandigheid of hulle in gevegte betrokke is, jy gee oor, jy hys die die die die wit wit vlag of by 'n boksgeveg het jy al gesien waar hulle die die handdoek ingooi sê ons het genoeg ons gee oor uh, ons gee op en hierdie woordjie wat vir my so mooi omskryf word as uh surrender dit wat ons ook aan die einde van die uh van die diens gaan sing en ek dink elkeen van julle was mos al daar gewees was mos al daar ehm um, ook kinders miskien tydens 'n speelietjie of ehm um, tydens 'n uh, eh, iets wat gebeur, 'n stoei, 'n stoeiery met maatjies of 'n armdruk situasie of dalk in jou gesprek en in jou argument met mamma of pappa uh waar jy op 'n stadium net moet weet ek het by daai punt gekom dat ek nou maar moet oorgee. Ek kan nie meer nie. Ek word gewen. Nee, miskien miskien daai situasie. En is dit lekker om daar te wees? Is dit lekker om so die wit vlag op te steek? Om oor te gee? Nee. Nee, dit dit is nie want baie keer wys dit uh en dink ons daaroor as 'n teken van swakheid. Ietsie van verloor. Ietsie van boedel oorgee. Ietsie van onder die beheer kom van die een aan wie ek oorgee. Daaroor vir my miskien so ietsie van vernedering van nederigheid van ontmagtiging. Maar dit is nie net 'n slegte plek nie. Dit kan baie keer ook 'n goeie plek wees. Soms so 'n stukkie verligting van van waar ek nou is en so ietsie van net, "Sjoe, ek gee nou net oor. Ek laat nou net gaan. Let go." Ek raak ontslaaf van klomp laste, van klomp dryfvere in my. Ek kan ontslaa raak van laste en ek kan ek kan ophou en stry en beklei. So 'n stukkie bevryding van myself. So kan dit ook positief wees. Romeine 8 wat ons vanoggend gelees het, vriende, gaan eintlik soos julle weet, omdat julle die teks ken, oor twee lewensmoontlikhede van oorgee of van surrender dan. Ehm um, eintlik is daar twee situasies van oorgee of of twee lewensmoontlikhede van oorgee. Dit gaan oor die oeroue scenario van van die stryd die groot stryd tussen die gees en die vlees. Die twee kontrasterende lewenswyse met hulle verskillende lewenstyle en hulle verskillende lewensbronne en die verskillende lewensuitkomste van hierdie twee van hierdie twee moontlikhede. En dan in hierdie twee moontlikhede die sentrale rol van Jesus as die veranderingsagent tussen hierdie twee lewens. Ons weet vriende, dit is vroeër ook gesê, dis ou nuus. Ons ken dit al baie goed, baie gelees. Maar ek oordeel dat dit 'n baie goeie tyd is, hier so na Pinkster, om net weer bietjie opreg te gaan evalueer, om te gaan kyk en bidend daarna gaan kyk en gaan vra waar ek self in my eie lewe aangekom het. Aan wie is ek oorgegee? Aan wie is ek regtig oorgegee? en aan watter een van hierdie twee lewens is ek oorgegee? Die eerste word dan beskryf as 'n lewe oorgegee aan die sondige natuur. Nou ek weet vir al die jonger ouetjies hier soos as jy, "Jo, what is that?" Sondige natuur is een van daai hogere woorde wat kerkwoorde is en wat Bybelwoorde is wat ek nie altyd kan verstaan nie, nê, en en ek skrik maar daarvoor want wat wat is sondige natuur nou? Waar sit hy in 'n mens se lewe? Waar sit hy in my lewe? Miskien kan ons eenvoudig sê Dit is maar net daai lewe wat beskryf hoe ek natuurlik van nature is. Hoe ek ook baie keer in so lewe vasgevang is in verkeerd in lelik in sonde of in 'n situasie waar ek ten alle koste self in bevel wil wil en beheer wil wees 'n lewe waarin Jesus as Here met ander woorde heerser en wenner oorwinnaar nie eintlik 'n plek het nie. 'n Lewe waar ek oorgegee is aan kwaad, aan slegte gewoontes, waar ek altyd geneig is om vuil dinge te dink en te doen. 'n Lewe wat ons eintlik maar net kan sê wat oorgegee is aan die bose. 'n Lewe wat vir God baie hartseer maak. Dis hierdie lewe onder die heerskappy van 'n sondige natuur waaroor Paulus so sterk skryf in Romeine 8. Maar dis ook 'n lewe en dit sien julle op hier op die op die skerm in die in die foto van die hande, 'n lewe waar ek vasgebind is, soos hierdie hande, waar ek in 'n gevangenskap is. Engelse mooi Engelse woord is in bondage is. verslaaf is met allerlei verslawings. En Paulus gebruik hierdie woord slaaf baie baie sterk in die Romeine brief. Dink maar net in Romeine 6, maar ook hier in Romeine 8. Ja, dat ek verslaaf is aan die sondige praktyke wat my baas is. Die wenner aan wie ek oorgegee is. Dan sê Paulus ook Dis my nogal belangrik in hierdie in in hierdie gedeelte dis 'n lewe van vrees waar ek 'n slaaf van vrees word. Altyd bang. Onseker. Bang vir die lewe. Bang vir die dood. Bang vir die gevolge van my verkeerde dade. Bang dat ek nie die wet gaan nakom nie. Want vrees is die is die kenmerk van hierdie lewensmoontlikheid waar ek oorgegee is aan my baas, die sondige natuur. En vriende, dis ernstig. Dis baie ernstig. Want hoor wat sê vers 6. Wat is hierdie uiteindelike uitkoms van so lewe? En ek haal aan Die dinge waarmee die sondige natuur hom besig hou, loop uit op die dood. Ek wil nie dit graag hoor nie. Ek sal later ook 'n bietjie die dood omskryf. Want en dit sê vers 8 en ek haal weer aan, dit veroorsaak dat ek nie in die wil van God kan bly en die wil van God kan doen nie. En dan is dit nie net nog maar 'n bang mee maak storie of 'n stukkie onsin nie. Want as ons 'n bietjie rondom ons kyk, vriende, uh, in ons kyk, rondom ons kyk, tussen ons kyk, hoe lyk dit? Met die vraag wat ons vra aan wie of wat is die wêreld oorgegee? Wie of wat is aan die wenkant in ons gemeenskappe, in die strate, in verskillende stelsels, in gesinne waar ons ook al aan kan dink? Ons leef, my ouma het altyd gesê, die boosheid groei op ons. En wil ons amper ook vanoggend sê, Ons lewe elke dag en ons werk en ons speel en ons haal asem en ons ontspan in 'n wêreld wat al meer boos raak. Soos ouma gesê het. Waar helse kragte vernietigend oor mense en instelsels en families en verhoudings oorspoel en voortspoel met selfsugtige vergrype en misdaad en korrupsie wat ons koerante vol van is baie ontstellend is, is dat 'n mens as jy in so 'n omgewing is, dat jy baie meer baie geneig daartoe is om om al meer gewoond te raak aan dit. Dat die praktyke van so 'n wêreld en van so lewensmoontlikheid dat dit baie keer vir baie van ons ook selfs die standaard raak. Dat ons soos die spreekwoordelike padda doodkook soos wat die water geleidelik warmer word. En vreesbevangendheid wat toeneem lewens wat ons sien om ons en tussen ons wat onder arrest is, onder die arrest van vrees. En dis hierdie lewensmoontlikheid wat Paulus sê wat dood veroorsaak. Dan dink ons nie nou hier in die fisiese dood in die eerste plek nie. Maar dood dood van hoop. Dood van lewenskwaliteit en lewensvreugde en lewensbetekenis omdat dit oorsaaklik 'n lewe geword het in gevangenskap van vrees. Maar sover die slegte nuus. God dank, daar is ook 'n ander lewensmoontlikheid. 'n Lewe wat oorgegee is aan die gees van God. Hierdie persoon van die Heilige Gees, hierdie persoon in die goddelike drie-eenheid is die is die een wat die Pinkstergeskenk van God aan mense is. God se Pinkstergeskenk wat deel van hom is wat hy wat hy wat hy kom beskikbaar stel om die toue van gevangenes te breek en 'n lewe te bewerk wat werklik lewe bring om hulle te bevry van dit en lewe te bring. En dit gaan saam soos ons uitgewys het, dit gaan baie nou saam met die verlossingswerk van die Here Jesus Christus. Dis so 'n spanpoging. Jesus wat wat kom bevry, Jesus wat deur sy dood en alles wat hy gedoen het, uh verlossing bring vir mense uit so lewensmoontlikheid van van onder uh, onder die onder die vlees leef. Waar 'n lewe onder beheer van die sondige natuur bevry word deur Jesus, soos dit in eh, vers 1 staan waar daar geen veroordeling meer is nie. Of vers 2 waar jy vrygemaak is van die wet van die sonde en van die dood. Dit weet ons vriende. Maar na Pinkster word baie keer gevra Pinkster nou wat nou? Waar is die Heilige Gees dan nou? Ons het pas sy uitstorting gevier. Maar as ons dink oor die derde persoon van die goddelike drie-eenheid, wie is hy en waar is hy en wat doen hy? En weet julle die antwoord is so eenvoudig en dis wat ons duidelik in in in hierdie gedeelte sien. Hy het ingetrek. Is die wonderbaarheid hy hy het ingetrek in die lewens van die mense wat Jesus kom verlos het. Waar gaan ons hom kry? Julle gaan hom daar kry. Julle gaan hom daar kry. Hy vind sy woonplek in julle wat bevry is en verlos is in Jesus Christus. Hy trek daarin. Hy kom bewoon dit. It's becoming his his dwelling. Maar hy trek nie net in vriende en hy kry 'n lekker rustige kamertjie iewers in hierdie lewe en hy maak hom toe en hy is passief en hy sit net nou maar daar nie. Nee, ons sien hierdie gees wat ons kom bewoon as 'n uitwerking van Jesus se verlossing. Hy is aan die gang. Hy werk, hy's besig. Hy maak hy skoon. Hy maak huis aan die kant. Hy breek mure af en hy breek hy bou mure op. Hy raak God se groot argitek en se boumeester van 'n nuwe geesbeheerde lewe. 'n Lewe wat al meer oorgee, wit vlag opsteek vir homself en sê I surrender to God. Ek gee oor aan die lyding en die heerskappy van die gees van God op my lewe. En weet jy, Hy werk in ons. En wat doen hy ook in ons? Hy werk teen die uitwerking van die sondige natuur. Dis eintlik die eerste keer dat ek dit so pertinent raak gelees het in hierdie gedeelte toe ek nou weer voorberei het. Hy help ons om 'n einde van die sondige praktyke van die sondige natuur te maak. Ons het nou reeds daaroor gepraat. Hoe kry ons dit reg? Het ons eie krag? Moet ek al hierdie sondige praktyke laat staan en dit oorwin? Nee. Die teksvers vers 13b wat ons onderstreep het sê dit so duidelik. Deur die Gees deur die Gees maak ons 'n einde aan die sondige praktyke in ons lewe. Die Gees wat in ons is help ons. En ek het ek het hom so 'n bietjie in die oorspronklike gaan gaan uitmekaar trek en dis 'n dis 'n woord hier 'n naamval ehm um, wat wat wat uh, uh datief is Met ander woorde, dit dui, het my ou Griekse prof altyd gesê, hierdie vorm van woord as die datief wy op wys op 'n instrument. Dis die instrument waardeur God in ons opereer. Dis die instrument, die gees van God waardeur ons hierdie oorwinning oor oor hierdie hardnekkige sondige praktyke kan kry. Jy kan dit nie self doen nie en daarvoor is die gees daar. Hy sit hierdie verlossingswerk van Jesus prakties in ons voort soos wat ons soos wat ons al meer oorgee aan hom al meer die handdoek ingooi van onsself en oorgee aan sy heerskappy so mooi in hierdie gedeelte ehm um, wat hy sê die wat hulle deur die gees van God laat lei hy bly in my hy help my om hierdie sondige praktyke uit te sorteer maar hy lei ook vir my hy lei vir my hy vat my hy vat my by die hand Hy begelei my in hierdie lewe. Hy mentor my. Hy rig my af in die wil van God. In so lewe oortuig hy my, hy oortuig my van die waarheid. Hy oortuig my ook van sonde. En in so lewe gee hy wysheid en gee hy oorwinning. Weet jy die mooi uitkomste van so lewe onder die Gees. Hierdie hierdie lewensmoontlikheid waarvoor ons praat is die uitkoms is lewe. Lewe nou alreeds. Ek dink nie net aan die ewige lewe soos baie keer in hierdie konteks dit wil verstaan nie, dat omdat ek deur die gees gelei, ek die lewe sal ontvang na. Ja, dit ook. Maar ook hier waar ek nou mens is, is die inwerking van die gees om vir my is is een van die uitkomste daarvan. Hy gee vir my sinvolle lewe soos wat God dit bedoel het. 'n Lewe in volheid en in oorvloed. 'n Lewe in genot in geniet en dankbaarheid, 'n lewe met kwaliteit. Dis wat die uitkoms is van die gees van God wat in my is en wat vir my lewe. Hy help my ook, sê Paulus baie duidelik, om nie meer 'n slaaf te wees nie. Hy het hierdie toue kom breek. Ook die slawerny aan vrees. Ook ons moderne vrees wat so die tweelingsuster van die lewe geword het. En wat so baie keer vir my en vir jou ook nog kom kom kom vashou en kom vasvang alle verskeie vorme van vrees. Jy sê maar nee, hierdie gees van God in hierdie nuwe lewe kom maak my vry van vrees. En hy doen dit omdat hy my begelei tot kind van God wees. Elkeen wat hom laat lei deur die gees van God is kinders van God wat kan roep Abba Vader. En as ek dink aan kinders, gelukkige kinders. Gelukkige kinders wat in vertroue oorgegee is aan die aan die leierskap en die ouerskap van hulle ouers sien ek min vrees. sien ek min vrees. Kindskap is gelyk aan vreesloos wees want ek is oorgegee aan 'n God wat deur sy seun in sy in Jesus eh, in Jesus en in die Gees uh vir my beheer. Ek word 'n kind vreesloos vry in die troonkamer van God. Ons het hierdie week by ons by ons manne gebedsgroep so 'n stukkie gelees en so 'n verhaaltjie gehoor van 'n soldaat in die burgeroorlog in Amerika wat ehm wat dringend by die president moes uitkom uh omdat daar bepaalde goed in sy familie gebeur het wat hom onmoontlik gemaak het om aan te hou veg en hy het 'n presidensiële verhoor afgevra en hy het probeer in Washington al die pad soontoe en by uh by die Wit Huis gekom uiteindelik om te probeer om by die presidentsie uit te kom op 'n bepaalde manier maar ag sommer by die eerste hek is hy al gestop en weggestuur. En baie moedeloos het hy daar in 'n park naby die Wit Huis rondgeloop en nie geweet wat hy nou moet doen nie. Hy was redelik desperaat en in in in in trane. Totdat daar so 'n klein seentjie by hom kom en seentjie vra vir hom: "Moerie, maar wat is dit? Deel met my." En hy in trane vir hom sy storie vertel het gesê die enigste oplossing wat ek het is as ek die president sien. En die seentjie het hom aan die hand gevat en sê kom saam met my. En dit verby die eerste hek, verby die tweede hek, verby al hierdie hoogwaardigheidsbekleers, al hierdie mense wat wat met hoë uniform staan as die veiligheidswag van die president, uiteindelik in die Withuis in en tot in die wat is 'n mooi woord vir Oval Office. Uh en daar sit die president president Abraham Lincoln ware verhaal. En hy is besig met baie groot onderhandelinge omdat dit dit was die dit was die burgeroorlog van die tyd. En toe hy die seentjie sien inkom, toe sê hy dadelik vir hom: "Todd, what are you doing here?" En Todd sê vir hom: "Dad, I just came with a soldier. He needs you and he needs to talk to you." En dit het vir ons ietsie laat dink aan die aan kunskap. Die kunskap van God wat ons so bevoordeel dat ons in die troonkamer van die Vader kan inkom. Dat ons direkte toegang tot hom het. Dat ons vir hom kan sê Abba Vader. U is my Vader. Die wat hulle deur die gees van God laat lei, is Abba roepers. Hulle stap verby 'n klomp dinge om in die troonkamer van God as oorwinnaars te kom. Dit is wat ek daai oggend in Pinelands met my polisiemanne wou gekommunikeer het. Sluit af vriende. Miskien met 'n napingster vraag is altyd goed om dit te doen nadat die Here besig was met ons vir 'n tydperk. Miskien 'n goeie tyd om nou so 'n vraag te vra. En dit baie persoonlik wil ek dit aan myself rig, maar ek wil dit ook aan julle rig aan wie of wat is jy op hierdie stadium van jou lewe regtig oorgegee? Wie of wat is dit wat die kols in jou lewe maak? Die sondige natuur en alles wat dit my bied in hoofsaaklik onder beheer van myself op kragte of praktyke is wat wat eh, wat nie van God af is nie. 'n lewe waar vrees heers of is ons oorgegee aan die oorwinnaar vlag opgesteek vir die oorwinnaar God deur sy gees in my lewe vir wie ek in swakheid en in selfloosheid kan kom staan en sê I surrender I surrender all Ek wil 'n stukkie van 'n eh, musiekvideo speel wat hieroor gaan, No More Slaves, wat baie spesifiek verwys na in so 'n nuwe lewe, in hierdie nuwe tweede lewensmoontlikheid, word ek nie meer beheer deur vrees nie. Juis omdat ek 'n kind van God is. You are